Demak, g'aybga iymon keltirish bu Allohdan qo'rqishlik uchun zarur bo'lgan sifatlarning birinchisidir. O'zi iymon bilangina shirk va kufrdan kishi salomat bo'lsa, bu iymonning avvalida Alloh subhanahu va taologa iymon keltirish bo'lsa, u ham g'aybga iymon keltirishlik jumlasidandir. Shuning uchun allazina yu'minuna bil g'ayb g'aybga iymon keltirgan kishilar degan sifat muttaqinlarning, ya'ni Allohdan qo'rqgan kishilarning shirk va kufrdan salomat bo'lgan kishilarning birinchi sifatlaridir. Aslida Allohga bo'lgan iymon ham g'aybga bo'lgan iymondir. Allohning kitoblariga bo'lgan iymon ham Alloh tarafidan Jibril alayhissalom hamma payg'ambarlarga olib kelgan kitoblarni, vahiyni inson qanday kelganligini Rasul sallallohu alayhi va sallam va boshqa o'tgan payg'ambarlardan eshitganligini biladi. Bu ham g'aybga iymon keltirishlikning bir qismidir. Maloikalarga iymon keltirishlik ham g'aybga iymon keltirishlikning bir qismidir. Shuning uchun g'aybga iymon keltirishlik bilan mo'minlar boshqa mushrik va kofirlardan farq qilishadilar balki g'aybga iymon keltirish inson bilan hayvonning ajratib turadigan qismidir inson g'aybga iymon keltirishlik bilan kofir va mushriklardan farq qilgandek hayvondan ham farq qilib ajralib turadi g'aybga iymon keltirmaslik hayvonlarning sifatidir birodarlar Chunki hayvonlar faqat ko'ziga ko'ringan narsagagina ishonadi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlar juda ham katta ilmni biror xizmat haqqi so'ramagan holatda olib kelishdilar. Birontalari olib kelgan bunchalik qimmat baho bo'lgan ilmga juda sodda shaklda olib kelgan ilmga biror odamlardan haq to'lamadi, so'ramadilar. Balki bu haqni, bu mukofotni Alloh subhanahu va taolo berishligini e'lon qilib, odamlarni xotirjam qilib qo'ydilar. Qulla as'alukum alayhi ajra. Men sizlardan bunga biror bir maosh talab qilmayman deb ayting deb Alloh subhanahu va taolo buni e'lon qildirib qo'ydi. Odamlar bir kishilarni jamlasa, qaysi bir kishi biror so'z demoqchi bo'lsa yo bir narsa ko'rsatmoqchi bo'lsa, albatta boshqa yo'ldagi odamlar shunga bir ma'sh olishadilar, birodar. Hattoki hozirgi zamondagi dunyodagi o'zining ilmiy bir bahsini o'rtaga tashlab o'qib beruvchi kishilar ham shu o'qib berganligiga haq olishadi. Ilmiy bahslarni ham bekorga berishmaydi. Faqat payg'ambarlar va payg'ambarlarning yo'lida bo'lgan kishilargina, mu'minlargina, takror aytamiz, Muhammad alayhisolamning yo'lida bo'lgan kishilar va o'tgan payg'ambarlarning yo'llarida bo'lgan kishilargina odamlardan ilmiy bahsi yo boshqa narsasiga maosh olmaslik bilan ajralib turishadilar. Payg'ambarlarning yo'li ularning olib kelgan komil ilmlari g'aybga iymon keltirgan kishilargagina manfaat beradi va ulargina qabul qiladigan yo'l bo'ladi agar bir tamsil joiz bo'lsa payg'ambarlarning olib kelgan yo'llarining misoli xuddi kishi bir dunyo xaritasini oldida turganga o'xshaydi biz payg'ambarlarning ilmlarini olib kelgan yo'llarining qanchalik bir sodda oson va qiymatbaho ekanligini tamsil qilishlik uchun tushuntiryapmiz xolos misol qilib aytganimizda dunyodagi okeanuslarning eng kattasi tinch okeanusi bo'lsa mana shu tinch okeanusining chuqurligi o'n kilodan uzoqroq masofani o'z ichiga oladi deyilgan bo'lsa shuni dunyo xaritasiga yozib qo'yilgan bo'lsa o'rmonlarning maydoni ma'lum bir miqdorda ko'rsatilgan bo'lsa dunyodagi tog'larning eng balandligi jomulangma cho'qqisining buni hatto sakkiz kilodan ham ortiqroq masofani o'z ichiga olishligini aytilgan bo'lsa shu narsani biror kishi aytsaki men bu tinch okeanisini o'n kilodan chuqurroq masofani olganligiga ishonmayman men o'zimning yonimda o'lchov asbobim bor bu o'n chaqirimcha o'lchov asbobim deb shu o'lchov asbobi bilan o'lchab olaman men bu jomulangma cho'qqisini ham bunchalik balandligini men qabul qilmayman buni kim o'lchab qo'yibdi buni kim ko'ribdi buni degan odamni hech eshitganmisiz yo ko'rganmisiz shunchalik maktablarda minglab minglab bolalar o'qishligiga qaramasdan mana shu ma'lumotlar dunyo xaritasiga yozilib qo'yilgan bo'lsa biror odam so'zsiz uni qabul qilaveradi unga ishonmagan odam albatta nodon hisoblanadi nima uchun bunga ishonadi shunchalik unga xabar bilan yetib kelgan Demak, ma'rifat asboblarining bittasi xabari mutawatir, rostligida shak shubha yo'q bo'lgan xabarni xabari mutawatir deymiz. Demak, juda ko'p kishilar tomonidan bizga eshitilgan bo'lsa, ularning buncha jamoaning yolg'onga ittifoq qilishligi mumkin bo'lmasa, bizga bu xabar ilmni ifodalaydi va bunga ishonishligimizga majbur bo'lamiz. hayotning hamma ishi shunga bog'lanadi birodarlar bir tabib tajriba ham ilm asboblaridan tajriba bir tabib misol qilib olib ko'rsak bir tabib o'zining bergan davosi bilan ba'zi kishilar qo'llarida davolangan xolos boshqa uning ma'lumoti yo'q uni hech kim emas bo'lmasam agar shu ma'lumotni olmasak u qo'lida ba'zi bir kishilar davolangan xolos u bergan davoni buni nimadan tayyorlagansiz qayerdan oldingiz buni buning tarkibida nimalar bor desa shu vaqtda tabib uni haydab chiqaradi payg'ambarlar allohning salovatiyu salomi bo'lsin hammalariga ular alloh subhanahu va taolo tarafidan haqiqiy payg'ambar bo'lib kelishdilar ular hayotlarida biror bir yolg'on so'z so'zlashmadilar ular hamma ummatning ittifoqi bilan eng amonatlik kishilar bo'lishdilar shuning uchun ham biz uzoq vaqt moddiy falsafa hukmron bo'lgan o'rinda yashaganligimiz uchun biz g'aybga iymon keltirish haqida va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizotlari haqida darslarimizda ko'p eshitmoqligimiz kerak shunga binoan bugungi darsimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning u kishining haq payg'ambarligiga dalolat qiluvchi ba'zi bir hayotlarida bo'lgan mo'jizotlar bilan tanishib o'tamizki bu mo'jizotlar bizlarga xabar mutavotir bilan kelgan sahobalar rivoyat qilishganlar shuning uchun bu xabarlarni ba'zi bir hadis kitoblarida eshitilib qolinishlik bilan moddiy falsafaning zahari ta'siri ostida ba'zi bir kishilar bunga hayron bo'lmasliklari kerak agar bu xabar sahih xabarlar bo'lsa buni tasdiq qilmoqliklari kerak alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bergan mo'jizotlarning eng kattasi qur'oni karim mo'jizasidir qur'oni karim qiyomat kunigacha abadiy mo'jizadir qur'oni karim adabiy tarafidan ham eng insonlarni ojiz qilgan mo'jizadir rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qur'oni karim nozil bo'lgan vaqtda arablar eng fasohatu balog'atda butun kishilarning ittifoqi bilan zamoni johiliyat ya'ni qur'oni karimdan ilgarigi nozil bo'lishligidan ilgarigi davr va qur'on nozil bo'lgan vaqtdagi yashagan arab xalqlarining tarixda eng fasohatu balog'atda yuqori bosqichga chiqa olgan xalqlar ekanligida ittifoq qilishgan shunday bo'lib turib qur'oni karimning ular yigirma uch yil qur'onning nechi o'rinlarida agar sizlar qur'onni alloh subhanahu va taolo huzuridan ekanligida shak shubhada bo'lsanglar qur'onning bir kichkina surasicha sura olib kelinglar yoyinki qur'onga o'xshagan bir kitobni sizlar olib kelinglar yoyinki shu qur'ondagi o'n oyatcha miqdordasini olib kelinglar deb munozara chaqiruvning hamma surati bilan yigirma uch yil rasululloh sollallohu alayhi vasallam bekinmadilar oshkor yashadilar e'lon qildilar bironta tarixda rivoyat qilingani yo'qki qur'onga o'xshagan bir surani olib kelganligi undan tashqari qur'oni karim o'zining olib kelgan ilmiy kashfiyotlarda mo'jizadir bir ming to'rt yuz yil davomida odamlar ilmiy kashf qilgan narsalari qur'oni karimda bir ming to'rt yuz yil ilgari aytib qo'yilgan ma'lumotlarning ba'zisi bo'lib qolyapti buni qur'onga hasadi bo'lgan olimlar unamasa ham qur'onga insoflik bo'lgan dinga hech qanday mansub bo'lmagan olimlar bular qur'on mukammal ilmiy kashfiyotni olib kelgan deb tan olishyapti. Qonun sohasida Qur'onning olib kelgan, jamiyatga olib kelgan odob va qonun hamma sohadagi yo'llari hozirgi vaqtgacha odamlar agarki Qur'onga iymon keltirishmasa ham uning qonuni manfaatli deb qabul qilish kelyapti. hammasidan ham mo'jizaligi shuki qur'oni karimga dushmanning ko'p bo'lishligiga qaramasdan biror bir harfiga o'zgartirish kirilmagan holatda saqlanib kelmoqda va qiyomatgacha saqlanib qoladi chunki qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deyapti qur'onni biz tushirganmiz va biz buni saqlab qolamiz alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarga bergan mo'jizalar ularning risolatlari vaqtincha bo'lganligi uchun mo'jizalar ham hissiy suratda bo'ldida u mo'jizalar tugadi va ularning yo'llari ham qur'on bilan mansuf bo'ldi qur'on abadiy mo'jiza bo'lib qoldi chunki qiyomatgacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambar chiqmaydi u kishining yo'llari qiyomatgacha davom etadi shuning uchun mo'jizalari ham qiyomatgacha qoldi shu bilan birga alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'p mo'jizalar berdi bu mo'jizalardan bittasi isro mo'jizasi va meroj mo'jizasi isro masjidil haromdan masjidil aqsoga kechasida ma'lum bir soat muddatida alloh subhanahu va taoloning sayr qildirishligidir masjidil haromdan masjidil aqsoga masjidil haromdan masjidil aqsoga borib kelishlik uchun oylab muddatlar kerak edi mana bu muddatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechasida Alloh o'ziga ma'lum bo'lgan muddatda bosib borib keldilar bu qur'oni karim bilan sobitdir subhanallazi asro biabdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. agar isro mo'jizasini kimda kim inkor qilsa iymondan chiqadi meroj alloh subhanahu va taolo masjidil aqsodan o'zi xohlagan o'ringa olib chiqqanligi ya'ni oliy osmonga alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sayr qildirdi bu ham juda oz muddatda Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan muddatda sodir bo'ldi katta mo'jizotlarni ko'rdilar va jibril alayhissalomning o'zlarining yaratilgan suratida ko'rdilar va sidratul muntahoga alloh subhanahu va taolo bu kishini sidratul Muntaha qur'oni karimda suratul najmda sobit mana bu joyga olib chiqdi bu mo'jizani mo'minlar tasdiqlaydi bu g'ayibga iymon keltirishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar u kishining xabarlari to'g'ri haq bu kishining xabarlariga iymon keltirishadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida ko'p mo'jizotlar Allohning izni bilan bo'ldi. Shu mo'jizalardan bittasi sahobiy ikromlarga bo'lgan taomning ko'paytirilishligi. Biz bu holatlarning nechchi suratda bo'lganligini Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida muttafaqun alayh bo'lgan hadislarda keltirilgan. Shulardan ba'zilariga ishora qilib o'tamiz. Jabir ibn Abdulloh rivoyat qilgan voqea انكفأت إلى امرأتي في يوم الخندق فقلت هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خنصا جوعا شديدا فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير rasululloh sollallohu alayhi vasallamda qattiq bir ochlikni ko'rdim deb jobir ibn abdulloh aytadilar va ayolim oldiga kelib biror bir narsa bormi deb talab qildi shunda bir xaltada bir sog, ya'ni ya'ni uch kilocha arpani olib chiqdilar va bir kichkina qo'zichoqni so'ydim deydilar shu arpani tuydi va go'shtni qozonga soldik keyin nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga keldim va sekin maxfiy qilib aytdim yo rasululloh men bir kichkina bir qo'zimizni so'ydik va ozgina bir arpani maydalab shunga bir taom tayyorladik siz va siz bilan birga uch to'rt kishi birga borsanglar dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam bu voqea handaq voqeasi dedi handaqda Madinadagi hamma musulmonlar chiqishgan edilar. Ya ahlal xandaq inna jadiran sana'a suran ta'aman. hala bikum. Ey xandaq ahli dedilar, qishdilar. Jobir bir taom qildilar, hammamiz shu boramiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va aytdilar ki, qozonni tushirmang dedilar. va xamirni ya'ni uch kilocha arpadan bo'lgan xamirni non qilib yasamang men kelgunimcha dedilar ayollari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xamirni olib chiq dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar va tufladilar qozonimizni ko'rsatdim qozonimizga ham tufladilar va duo qildilar non yasovchini chaqirgin dedilar non yashasin sen bilan birga dedilar va qozoninglardan bizga bir taomni quyib beravergin dedilar shunda ollohga qasam ichib aytamanki dedilar bu ayollari ovqatni hamma kelganlar yeyishdi nonni hammaga taqsimlandi qozonimiz avvalgidek qaynab turardi xamirimiz zarracha kamaymagan edi nechta edinglar deganlarida ming kishi edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bunday mo'jizalari nihoyat darajada ko'p vaqtlarda sodir bo'lgan abdulloh ibn masud roziyallohu anhu rivoyat qilgan voqea payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barmoqlarining o'rtasidan ozgina suvni ko'payib chiqib turishliklariga dalolat qiladi abdulloh ibn masud aytadilarki mo'jizalarni biz barakot sanaymiz. va antum tauddunaha takhwifan. sizlar shunaqa mo'jizotlarni ko'rsanglar sizlar qo'rquv sanaysizlar dedilar haqiqatda ham biror bir odamlar g'ayibdan bir xabar kelsa eshikni bekitib qo'rqadigan bo'lib qoladi biz dedilar barakotlarni bunday mo'jizotlarni g'ayibdan bo'lgan narsalarni biz barakot sanaymiz. nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan safar edik deydilar suv ozaydi shunda bir ozgina suv topib kelinglar dedilar bir idishda suv olib kelishdilar nihoyatda oz qo'llarini idishga soldilar Aytlarga hayya ala tahuril mubarak barakotli suvga kelinglar dedilar val barakatu minalloh barakot Alloh tarafidan dedilar suvni ko'rdim dedilar abdulloh ibn masud payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning barmoqlarini o'rtasidan otilib chashma bo'lib chiqardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganimizda oz taom bo'lib qolganda ko'tarib kelardik oldilariga shunda taomni qo'ysak taomning tasbeh aytayotganligini eshitardik ovqat yeb turgan holatlarida imom buxoriy rivoyatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan bittasi hijrat qilib ketayotgan vaqtlarida suroqat ibn molik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu tarafga abu bakr roziyallohu anhu bilan chiqib ketganlik xabarini eshitdida orqalariga tushdi chunki buni sababi kim muhammad alayhissalomni qatl qilsa boshini olib kelsa yuzta tuya mukofot oladi deb e'lon bo'lgan edi ollohni izni bilan hijrat qilib chiqib ketganlar butun olamning rahmati bo'lgan zotdan sayyidul bashardan yuzta tuya afzal bo'lib qoldi mushriklar hammalari muhammad alayhissalomni qatl qilishlik uchun haris bo'ldi buni Siroqatul ibn bir jamoa bilan o'tirganda bu xabar yetib keldi suroqa aytdiki aniq qalbida iymon keltirgandan keyin aytadiki men aniq bildimki shu xabar aniq muhammad ekanligini bildim deydi shunda odamlarni falonchilar tuyalarni ishlab chiqib ketgan o'tir dedimda ozgina ularni mashg'ul qilib o'zim kirib chiqib ketdim deydi shu mukofot menga bo'lsin deb chiqib ketdim deydi shunda suroqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning orqasidan yetib keldi yetib kelib hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'ra boshlashlik bilan suroqaning oti cho'ta boshladi qornigacha cho'kib ketdi u to'kadigan yer emas edi birodarlar makka bilan madinani hajga borgan kishilar ko'rgan agar uni bir o'tkir narsa bilan ham o'ysangiz o'yolmaysiz suroqa qichqirdi ikkovinglar menga duoibat qildinglar buni sezdim endi duoyi xayr qilinglar qasam ichib aytamanki sizlardan istab kelayotgan odamlarni hammasini tadbirim bilan qaytaraman dedi menga duoyi xayr qilinglar dedi suroqa o'ldirishlik uchun kelayotgan suroqa o'lishligida shubha qilib qoldi bir daqiqada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buning va'da bergandan keyin duoyi xayr qildilarda alloh senga najot bersin dedilar men bu yerda zikr qilinmasa ham mavzudan tashqariga chiqsak ham shu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir so'z aytganlar suroqaga suroqa o'ldirishlik uchun kelyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam va abu bakr roziyallohu anhu zaif bo'lib qochib ketishyaptilar hijrat Allohning buyrug'i bilan ketishyaptilar shunda yer yuzida ikkita hukmdor bor edi ikkita mamlakat bor edi bittasi fors bittasi rum edi ikkovlari zo'ravonlikni davo qilgan edi Ikkovining ichida ham fors hukmdorligi eng dunyodagi kuchli hukmdorlik edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suroqaga qarab shu holatni ko'z oldingizga keltiring mo'jizotlaridan bu ham shunday holatda bika va sivaroy kisro deb qo'ydilar qanaqa qilib ketar ekansan kisroni bilazigi qo'lingda bo'lganda deb ketaverdilar suroqa hayron bo'ldi bu so'zga ya'ni meni yo'lim g'alaba qiladi bunda shak shubha yo'q dedilar g'alaba qilgandan keyin hozirgi vaqtdagi eng dunyoning hukmdori bo'lgan fors hukmdorining boshlig'ining ular kisro deb atalardi ular bitta mamlakatning xirojiga barobar bo'ladigan bilazik qo'llariga taqish odati bor edi shu kisroning qo'lidagi bilazik seni qo'lingda turganda qanaqa bo'lib ketar ekansan dedilar shu hijrat qilib sahroda qo'rqib ketayotganlarida yer yuzining eng zo'ravonining qo'lidagi bilazikni surohaga va'da qilib ketdilar buni birodarlar hech qaysi aqliy yo'l buni o'lchab berolmaydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar vazifalarni o'tadi. abu bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar u kishi o'zlarining davrlari o'tdi umar ibn hattobning xilofat davrida fors hodisiya jangida fors hukmdorligi mag'lub bo'ldi shunda g'animatlar keltirildi g'animatlar ichida kisroning bilagigi ham turardi shunda suroqani chaqirdilar suroqa dedilar keldi mana bu seni haqqing deb qo'llariga taqib qo'ydi ya'ni kisroni bilagi qo'lingda turganda qanaqa bo'lib ketar ekansan deb ketaverdilar hech boshqa so'z aytmadilar yerda mana bu mo'jizotlarini bu mo'jizotni agar voqea bo'lmaganda boshqalar tasdiq qilolmasdi lekin mo'minlar sahobalarning iymoni shunday ediki shu vaqtda ular jazm berishardilarki umar ibn hamma xalifalar fors hukmdorining bilagi shu yerga keladi buni suroqa taqadi derdilar Suroqa iymon keltirdi keyin. Iymon keltirib shu janglarda ishtirok etdi. Bu seni haqqing deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilganlar deb dedilar. Islomning bu qanchalik bir bir tarafdan adolatligiga dalolat qiladi. Xalifalar qanchalik Alloh rasuliga qanchalik muhabbat qilganligiga dalolat qiladi. Shu narsa bilan ular g'alabaga erishganlar. Shu narsalar yo'qolganligi uchun musulmonlar ishlari orqaga ketgan. hunayn ma'rakasida musulmonlar chekindi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rinlardan siljimadilar oh mu'minlar atroflarda qolishdi. ular kimlar edi daraxt ostida bayat qilgan kishilargina qolgan chunki ular himoyada bayatda himoya qilamiz sizni jonimiz va molimiz bilan deb bayat qilishgan edilar shuning uchun bular shunchalik og'ir jangda ham chekinishmadilar jang qattiq bo'lgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yerdan mayda tosh oldilarda kofirlarning yuziga uloqtirdilar inhazimu va robbi muhammad muhammad alayhissalomni robbiga qasamki mag'lub bo'linglar deb toshni otdilar mayda toshlarni abbos bu hadis sharifni rivoyat qilgan abbos aytadilarki ollohga qasam ichib aytamanki mayda toshlarni otishlari bilan hamma dushmanlarning tig'i o'tmas bo'lib qoldi va ular chekinishlikdan boshqa ishga o'tmay qolishdilar bunday mo'jizotlar ko'p bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolarining ijobatligi haqida son sanoqsiz xabarlar bor birodarlar shulardan bittasi abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharif onamni islomga chaqirardim onam mushrik edi deydilar abu hurayra roziyallohu anhu bir kun onamni islomga chaqirsam rasululloh sollallohu alayhi vasallamni menga eshittirib turib haqorat so'zi bilan so'zdi yig'lagan holatimda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga keldim men sizni onam so'kkan holatda eshitdim degan g'amginlik bilan keldim allohga duo qiling abu hurayrani onasini alloh taolo ya'ni onamni olloh hidoyat qilsin dedi duo qildi allohumma umma abi hurayra abu hurayrani onasini hidoyat qilgin deb duo qildilar bu kishi aytadilarki men nabiy sollallohu alayhi vasallamning duolari ijobat deb xursand bo'lib chiqdim to'g'ri onam tarafiga qarab yurdim eshikni oldiga borganimda onamning tovush qildiki makanaka ya abu hurayra joyingdan jilmagin deb ovoz qildi shunda suvning tovushini eshitdim g'usl qildida onam libosini kiydida kiyinish ham chola bo'lgan holatda chiqib eshigini ochib chiqdida ey abu hurayra deb aytdida ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh ya'ni shunchalik duolarning ijobatligi haqida juda ko'p voqealar kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga yana yig'lab keldim ammo avvalgisi g'amginlikdan edi keyingisi quvonchdan yig'lab keldim dedilar jarir ibn Abdullah bu kishi rivoyat qiladilarki menga rasululloh sallallohu alayhi vasallam zul Khalafa deb aytilgan bir makon bor bunda kabatul yamoma deb nomlangan hasan ismli Alloh rasuliga ozor bergan odam turadi shundan meni rohatlantirmaysanmi jarir dedilar men albatta dedim lekin men otga minolmasdim quvvatim yo'q edi bu narsani nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytdim shunda qo'llari bilan qo'llarini ko'ksimga qo'ydi hattoki shu qo'llarini ta'sirini qalbimda bildim va ja'alhu hadiyan go'yo otda turadigan qilgin va hidoyatlik odamlarni hidoyat qiluvchi va o'zi hidoyatlangan odam qilgin deb duo qildi umrim bo'yi bu narsani his qilmadim dedilar va rasululloh sollallohu alayhi vasallam tayinlagan vazifani bajarib keldilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida qurg'oqchilik bo'ldi anas radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. nabiy sollallohu alayhi va sallam juma kunida xutba qilib turganlarda bir arobiy xutbadan keyin aytdi: "Ya rasululloh bu hamma yo'q halok ketdi bola chaqalar och qoldi duo qiling bu qurg'oqchilikdan juda qiynaldik dedilar qo'llarini shu minbardan tushib kelayotganlarida minbarda turdilarda qo'llarini ko'tardilar osmonda birorta bulut yo'q edi havo nihoyatda issiq ochiq edi qasamyod qilib aytamanki deydilar anas roziyallohu anhu minbardan pastga tushmasdan bulut keldiyu bu tog'larga o'xshagan bulut paydo bo'ldida minbardan pastga yurishlari bilan yomg'ir hamma yoq yomg'ir bo'lib ketdi hatto masjid uncha xurmo daraxtlarining bargi bilan yopilgan edi shu tushgan yomg'ir soqollarni ham uyutdi hali haqqa kelmasdan dedilar shu kun ertasi xullas shu kunlar juma kunigacha yomg'ir to'xtamadi shu arobiy yana minbardan chiqib kelayotganlarida turdi yo rasululloh binolar yiqilyapti bu hamma yoq suv bo'lib ketdi shunda qo'llarini ko'tardilarda allohumma havalayna la alayna atrofimizga yog'dirgin ustimizga emas dedilar namozni o'qib chiqishimiz bilan madina xuddi bir gumbazga o'xshab Madinada bulut yo'q, atrofda bulut qoldi deydilar. Duolarning ijobatligi haqida ko'p narsalar rivoyat qilingan birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldlarida bir kishi taom yedi chap qo'li bilan. Kul biyaminika o'ng qo'ling bilan yegin dedilar. La astati'u. O'ng qo'li bilan yeyollardi-yu, kibr bilan mutakabbirligi sababli buyurishlik bilan qilishlikdan hiyla qilib o'ng qo'lim bilan yeyolmayman dedi bo'lmasam yeyolmagin o'ng qo'ling bilan dedilar o'ng qo'lini umrini oxirigacha og'ziga olib borolmasdan o'tib ketdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan jobir ibn abdulloh rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga g'azot qiluvdim bir suv chiqaradigan tuyani minmagan edim u tuya suv chiqargani uchun g'azotga yaramaganligidan charchab qoldi menga nabiy sallallohu alayhi vasallam yetib keldilar tuyingga nima bo'ldi dedilar men charchadi dedim orqada hammani o'tkazib yuborib tuyani zajr qildilar va yurmagandan keyin duo qildilar tuya hammani oldiga shu tuyam bilan o'tib ketdim dedi tuyang qalay dedilar juda yaxshi duoingizni barakoti yetdi dedim bo'lmasam tuyangni bir uqiyaga sotasanmi dedilar sotdim shu shart bilanki madinaga yetib olganimdan keyin beraman dedilar shu miqdorga sotdim ammo madinaga yetib olganimdan keyin berish sharti bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam madina keldilar tuyani olib bordim bir o'qiya pulni oldim olganimdan keyin endi tuyani ham olib ketaver dedilar kasallarni duo qilganlarda shifolanganligi haqidagi mo'jizotlari abdulloh ibn atik bu kishi bir jamoa bilan abu rofi bu islomning ashaddiy dushmani abu rofi butun ahzoblarni islomga qo'zg'atib fitnalarni uyushtirgan mana bu narsa bu abdulloh ibn atikni shundan qutulishlik uchun jo'natdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam abdulloh ibn atik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vazifalarini juda og'ir sharoitda bajardilar va qaytib chiqib kelayotganlarida baland joydan yiqilib oyoqlari sindi. Baylab ashoblar oldiga kelishdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, u kishining vazifalarini bajarganligini aytganimdan keyin oyog'imni ko'rdilarda, oyog'ingni uzat dedilar. Oyog'imni uzatdim, silab qo'ydilar. Oyog'im hozirgi vaqtgacha og'rigan yo'q dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybarni fath qilganlarida men bayroqni ertaga bir kishiga beramanki alloh rasuli yaxshi ko'radigan odamga dedilar biror bir kishi sahobalar aytishadilarki amir bo'lishlikni orzu qilmaganmiz hayotimizda shu kuni orzu qildik chunki Alloh rasuli yaxshi ko'radigan odamga beraman deyishlari bilan hammalari ertaga men amir bo'lsam deb orzu qilishgan ekanlar shunda ali ibn abi tolibni chaqirdilar hammalari ro'baro'larda turdilarki bayroqni bersalar alloh rasuli bizni yaxshi ko'radigan odam bo'lsak dedilar shunda ali ibn abi Talib qani dedilar u kishi ko'zi og'riyapti dedi chaqiringlar dedilar olib kelishdilar ko'zlariga tushlab qo'ydilar ko'zlari deb bo'lib qoldi bunday barakotlari ko'p bo'lgan shulardan yana bittasi bilan kifoyalanamiz bir quduq oldidan o'tdik Saqafi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga edik bir ayol jin ketgan aqldan ozib qolgan bir bolasini ko'tarib olib keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minhar dimog'idan ushladilarda muhammadun rasululloh chiq men ollohning rasuli muhammadman deb sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar keyin ketdik qaytib o'tishda ham shu yerdan o'tdik shunda boladan bola haqida ayoldan so'radilar bola qalay dedilar sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki bunda siz shu duo qilganingizdan keyin biror narsani alomati qolmadi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'ayb haqida bergan xabarlari alloh subhana va taoloning ismlari sifatlari fe'llari va maloikalarni borligi haqida berganlari maloikalarning sifatlari va jin olamidan xabar berganliklari jannat va jahannamdan xabar berganliklari mana bu narsalar o'tgan payg'ambarlarning tarixlarini mufassal suratda xabar berganliklari odam nuh hud solih ibrohim muso iso va boshqa payg'ambarlar haqida bergan xabarlari bu g'ayb xabarlarga kiradi birodarlar qur'oni karimda alloh taolo bu xabarlarni bildirganligini minnat qilib biz bu g'ayb xabarlari buni siz biluvchi emas edingiz sizni odamlaringiz ham biluvchi emas edi buni biz sizga vahiy qilib bildirib beryapmiz deb minnat qiladi haqiqatda ham agar bir kishi tarix ilmini umrbod o'rgansa rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tgan bashariyat tarixidan bergan xabarlarining bironta xabarini ham mukammal berib tamomlanmagan bo'lardi nuh alayhissalomning davridagi bo'lgan tufon voqealarini mufassal suratda xuddi ko'rib turganimizdek ko'z oldimizga olib kelib qo'yilgan holatda qur'oni karimda bayon qilingan bu qur'onni alloh subhanahu va taolo muhammad alayhissalomga nozil qildi bu qur'ondan biz o'tgan payg'ambarlarning xabarlarini takror aytamiz sodda va hech qanday bir narsa bermasdan qabul qilib oldik birodarlar hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'p xabarlarni bo'lgan kunida uzoq masofalardagi xabarlarni berdilar muta g'azotida musulmonlarning uchta rahbarlarining navbatma navbat shahid bo'layotganligini xabarini berdilar va uchovlari shahid bo'lganlaridan keyin Xolid ibn validni rahbarlikni qabul qilib olganligini xabarini berdilar najosiyning vafot qilgan kuni najosiy butun mazlum bo'lgan musulmonlarga yordam qilgan najoshiy vafot qildi deb najoshiyni janozasini janozai g'oyib qilib o'qidilar mana undan tashqari badr g'azotida anas roziyallohu anhu aytadilarki odamlarni chaqirdilar badr voqeasi bo'lishligidan ilgari va badr bir vodiysidagi bir quduqni nomi har bitta abu jahl bularning har bittalarini o'lib yiqiladigan joyini ko'rsatib o'tdilar anas roziyallohu anhu aytadilarki shu o'lganlarning hammasini borib tekshirdim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan o'rindan zarracha ham siljimagan o'rinda o'lgan edilar ummatlarni hattoki kisroning ayvonini fath qilishliklarini xabarini berdilar u vaqtda kisro fors hukmdori hech qachon buni yengilishligi hech qaysi bir aqlga to'g'ri kelmasdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xalifalaridan mana umar ibn hattob roziyallohu anhu bu kishini xilofat davrida kisroning ayvonida turishdilar shu yerda turganlarida hammalari ko'rib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning va'dalari kisroni mag'lub qilib fors hukmdorligi sizlarning qo'linglarga o'tadi mana bu kisroni ayvonini hatto aytib bergan edilar lekin u kishi fors hukmdorligiga bormagan edilar u kisroning ayvoni haqida biror bir matbuotda ko'rsatilmagan edi mana bu ayvonlarni ham sizlarni qo'linglarga o'tadi degan narsalarni bayon qilganlar xuddi shu xabarni bular ayvonni oldiga keliblar mana kisroning ayvoni mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va'dalari deb allohga hamdlar aytishdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ansorlarning bo'stoniga keldilar shunda bir tuya turgan edi nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rgandan keyin ko'zidan yosh oqdi tuyani u kishiga moyil bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu tuyaning orqasini o'rkachigacha siladilar va qulog'ini orqasidagi suvaylarni ham siladilar tinchlandi kim bu tuyani egasi dedilar kimniki bu tuya dedilar shunda bir ansorlardan bir yosh yigit keldi meniki yo rasululloh dedilar ollohdan qo'rqmaysanmi bu tuya haqida olloh seni shunga qodir qilib qo'yibdi senga mulk qilib beribdi bu tuya menga seni och qo'yib qiynashliging haqida menga shikoyat qildi dedilar biz bugungi darsimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqidagi mo'jizotlarni o'rganar ekanmiz shu munosabat bilan valiylar karomatlari haqida ham bir ikki og'iz aytib o'tmoqchimiz ahli sunna va jamoa e'tiqodida bo'lgan kishilar hamma ulamolar avliyolarning karomatlarini tasdiq qilishadi Allohning do'stlarini qo'lida odatdan tashqari bo'lgan ba'zi bir karomatlar ularga takriman sodir bo'lishligi mumkin. Chunki bizga bu karomatlar Qur'oni Karimda ham o'tgan ummatlarga bo'lganligini, Allohning do'stlariga bo'lganligini xabari kelgan. Shulardan ba'zisi maryam oldidagi yozda qish mevalarining bo'lib turishligi yoz mevalarining qishda oldilarida turishligini qur'oni karim bizga xabarini beradi استعيذ بالله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أصحاب الكهفning mana uch yuz to'qqiz yilda uxlaganliklari uch yuz to'qqiz yil uxlab bironta jasadlarida o'zgarish bo'lmaganligi va ular qancha uxlaganliklarini bilmasdan taom olib kelishmoqchi bo'lishi uchun chiqqanliklarini qur'oni karim suratul kahfda bizga xabar bergan mana bu ollohning do'stlariga chunki ular Allohning hidoyatida mustahkam turib Allohning haqiqiy hidoyatida bo'lgan odamlarni podshoh o'ldirishlikka buyurganda ular g'orga bekinib Allohga qochgan Allohning ulug' yigitlari edi mana bularni alloh subhanahu va taolo uxlatib qo'ydi uyqu insonga tashvish vaqtida rohat bo'ladi 309 yil uxlab qolishdilar mana bu mo'jiza ya'ni karomat Allohning do'stlariga nisbatan karomatdir. Bu narsani dinsizlar inkor qilib yurishgan edi. 309 yil ham uxlaydimi deb. Ular chunki qaysi bir narsa islom tarafidan bayon qilinsa inkor qilishlikka odatlanib qolgan. O'zlarining matbuotlarida 29 yil uxlagan odamni zikr qilishgandan keyin o'ylanishib qoldi. aqlga to'g'ri kelmaslikda uch yuz to'qqiz yil bilan bir yilni farqi yo'q birodarlar sahoba ikromlarning ba'zilariga sodir bo'lgan karomatlardan usayd ibn hubayr abbod ibn bishr ikkovlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida bir hojat haqida gaplashib kech qolishdilar qorong'i kecha edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldidan chiqishdilar ikkovlarini qo'llarida kaltakka boradi bittalarning kaltagi ikkovlariga yo'lni yoritib ketdi hatto yo'l ikkovlari ajraladigan o'rin kelganda ikkovlarining asolari yorug' bo'lib qoldi har bittalari shu qo'llarida asoning yorug'ligi bilan o'zlarining uylariga kelguncha shu holatda keldilar imom buxoriy rivoyat qilganlar abu bakr siddiq roziyallohu anhu ahli sifalardan uchta kishini olib uyga mehmonga olib ketdilar chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashobi suffalar takror aytamiz madina munavvarada masjidni nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida bir suffa bor edi hozir ham mana alomatini ko'rib kelinadi oddiy bir tuproq ko'tarilgan joy bo'lsa shu yerda ma'lum bir kishilar o'tirishardilar ollohni yo'lida jihodga e'lon bo'lsa shu yerdan turib chiqib ketishardilar ollohni yo'lida biror ta'lim olmoqchi bo'lsa shu yerda o'tirib ta'lim berishardilar Mana bu kishilarning yeydigan narsalari yo'q edi. Yo to'plagan narsalari mutlaqo yo'q edi. Shunda bular juda ham och qolishsalar, bironta kishidan bir narsa talab qilishmasdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi vaqtlarda ularning taomlantirishlikka taklif qilardi sahobalarni. Abu Bakr radhiyallohu anhu ishtalarini olib ketdilar. Uylariga qo'yib mehmon bo'lib turishlik uchun o'zlari rasul sollallohu alayhi vasallamni oldilariga keldi keyinroq kelib kelsalar ovqatni bermasdan turgan ekanlar oilalari mehmonlar uzoq o'tirishdi nima uchun kech keldingiz deb oilalari aytganlarida hali ham yedirmadingmi bularni dedi ular siz kelguncha ovqatni yemaslikka ahd qilishib turdi g'azablari keldida men bu ovqatni yemayman dedilar qasam ichib qo'ydilar ayoli ham yemaslikka qasam ichdi mehmonlar ham yemaslikka qasam ichdi abu bakr roziyallohu anhu bu holatni ko'rganlaridan keyin bu qasam shaytoniy qasam dedilar va taomni olib kelinglar dedilar ovqatdan yedilar va ular ham yeyishdi luqmani olishgan sari luqma ko'payib borardi shunda ayollarga aytdilarki bu nimasi bu dedilar bu ovqat hech kamaymayapti dedilar shunda aytdilarki bu avvalgi men hisob bergandan ham uch barobar ko'p dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga bu ovqatni jo'natishdilar va u kishi ham bundan yedilar. Birodarlar, bu 3 kishilik ovqat bizni hozirgi vaqtda solinayotgan 3 kishilik ovqat emagan, bir ozgina ovqat uni ko'paygani aniq bilinadigan bo'lgan. Mana bu ba'zi bir do'stlariga Alloh taoloning marhamatlari rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ozod qilgan qullari bor edi safina ismli ya'ni bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qul bo'lib kelganda u kishi ozod qilgan edilar rumga musulmonlar borishganlarda rumda bu kishi musulmon lashkarlarini yo'qotib qo'ydilar ba'zi rivoyatlarda asir bo'lib qoldi. shunda asir bo'lganlarda rivoyat qilganlar qochib qo'ldan chiqib ketdilar ya'ni safina ismli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mavlolari ozod qilgan qullari to'satdan lashkarlarni istab sahroda kelayotganlarida yo'llardan bir yo'lbars chiqib qoldi shunda ya abal haris dedi. odatda kunniyati yo'lbarsga shunday men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ozod qilgan qullariman men shunday shunday shunday bo'ldim deb voqeani gapirdilar yo'lbars dumini likillatib yonlariga keldi hatto yonlarida turdi qayerdan bir tovush chiqsa shu tarafga yo'lbars borib kelardi bu kishi safina mavlolari qayerga kelsa birga keldi lashkarni ko'pqisdan yo'lda bir tarafdan bir hadik tovushi eshitilsa yo'lbars shu tarafga borib himoyaga borib kelardi lashkar oldiga kelguncha yo'lbars birga bo'ldida lashkarga yetib kelishlaridan tashlab ketdi mana bu ba'zi bir sahobalarga bo'lgan karomatlardan umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu mana hammamizga ma'lum bu kishi lashkar jo'natgan edilar lashkar boshlig'i Sori edilar dushman bular tog'ni pastida o'tirishgan vaqtlarda dushman ularni g'aflatda qo'yib tog'ni tepasiga chiqib kelayotgan vaqtda juma xutbasida madina bilan soriya turgan o'rin bir oylik masofa edi juma xutbasida xutbani o'qib turgan vaqtlarida to'satdan umar ibn hattob ya soriyatul jabal dedilar ey soriya toqqa qara dedilarda gaplarida davom etib ketaverdilar shunda soriya kelganlaridan keyin voqealarni so'rashganda ashoblar biz beparvo g'aflatda o'tirgan edik bir tovush eshitildiki ey soriya toqqa hushyor bo'ling deganlar tog'ni tepasiga chiqsak dushman chiqib kelayotgan ekan hammasini mag'lubiyatga uchratdik dedilar mana bu sahobalarning ba'zilarida bo'lgan karomatlardan ummu ayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xozinalari ayollarda ulug'larda ham karomat bo'lganmi degan savolga javob berish uchun bitta keltiramiz hijrat qilib chiqqan edilar makkadan madinaga ummu ayman hijrat qilib chiqqanlar yonlarida hech qanday ozuqa suv yo'q edi sahroda chanqoqlikdan o'lishga yaqin bo'ldilar mana chanqoqlik nimaligini hajga borgan kishilar hozirgi orom vaqtida ham bilishadilar bu sahroda pastda qolgan odam chanqoqlikdan o'lish darajasiga keldi shunda ro'za ekanlar iftor vaqti ekan shu iftor vaqtida hech qanday bir iftor qiladigan bir tomchi suv ham yo'q edi shunda boshlarini tepasidan bir tovush eshitib qoldilar boshlarini ko'tarsalar shunday osilib turgan taqirga o'xshagan narsa turibdi. Siz suvdan ichdilar, Madinaga kelgunlaricha, balki ba'zi ko'p rivoyatlarda umrlarining oxirlarigacha chanqamagan ekanlar. Baro ibn Malik Alloh nomiga qasam ichib, "Ey Alloh, yot qilamanki, bizga shu dushmanni mag'lub qilib berasan" deb qasam ichsalar, Alloh shu kishini yolg'on chiqmas ekan. Baro ibn Malik qachon bo'lsa og'ir jang bo'lsa baroni olaylik der ekanlar dushman qattiq musulmonlarga hujumi kuchaygan vaqtda baro qasam iching der ekanlar qodisiya jangida ko'p janglarda qasamlarda qasam ichishlari bilan dushman mag'lub bo'laverar ekan qodisiya jangi birodarlar juda qattiq jang bo'lgan umar ibn hattob davrida qodisiya jangida umar ibn hattob nechi kunlab har kuni jazirama issiqqacha madina tashqarisiga chiqib o'tira olmaganlar musulmonlarni holi nima bo'ldi ekan deb hanso ismli ayol johiliyat davrida fahr degan akasi o'lganda majnuna bo'lib qolgan usti boshini almashtirmaslikka yuvinmaslikka qasam ichgan akasiga aza chiqishlik uchun va daraxtlarni oldiga borib ham ko'kargan daraxtlarga borib ey daraxtlar akamni o'limidan xabaringlar yo'qmi kishilar nimaga ko'tarib chiroyli bo'lib turishlar deb majnuna shaklida she'rlar bitgan hanso islomni qabul qilgandan keyin hayoti tubdan o'zgargan shu qodisiya jangiga to'rtta o'g'li bo'lgan to'rtta o'g'lini jo'natgan shu to'rtta o'g'li men ketayotganda vasiyat qilganki yo g'alaba yo shahodat bilan qaytasizlar degan hansoga to'ra o'g'li shahid bo'lib kelgan shu qodisiya jangi shunaqa qattiq jang bo'lgan to'rovlarni shahodati xabari kelganda Allohga shukran, ey Alloh shu qurbonlarni qabul qilgin deb sajda qilganlar. Shunchalik darajada islom dunyo qarashini o'zgartirib tashlagan. Mana bu voqeada Baro ibn Malik ham qatnashgan birodarlar. Musulmonlar yengilishga yaqin bo'lgan vaqtda Baro dedilar, qasam iching dedilar. Shunda aqsamtu alayka ya Robbi. Lana manahtana aktafahum va ja'altani awwala shahidin. bizga shularning yelkasini ko'rsatib qo'yasan tezda deb qasam ichdilar va meni birinchi shahid qilasan dedilar bular hamma shu soatdan qodisiyadagi forslar hammasi yelkasini ko'rsatdida hammasi chekina boshladi shu qasamdan keyin va birinchi shahid bo'lgan baro ibn molik bo'lgan mana bu karomatlar sahobalarga mana bunday xizmatlar qilgan birodarlar Xolid ibn Valid bir qattiq bir dushman qirg'onini ihota qilganlarda shunda ular aytishdiki, biz taslim bo'lmaymiz. Magar zaharni ichasiz, undan keyin taslim bo'lamiz. Biz shunda sizlarning yo'lingizlarni haqligingizni bilamiz Zaharni olib kelishdi. Zaharni ichdilar, hech qanday zarar qilmadi o'sha. Bu sahobalar tarixi bo'lsa, Hasan al basri mana tabi'inlardan, bu kishi hojilardan o'zlarini chetga oldilar. o'zi g'oyib bo'ldilar olti marta kelishib hasan basriyni olmadilar. alloh azza va jallaga duo qilganlar meni hech kim ko'rmasin bir ibodat qilay deganlar olti marta hasan basriyni birga haj qilganlar olmadilar. ba'zi havorijlar u kishiga bir qarshi havorijlar dindan chiqqan odamlar birodarlar mana bularni haqqiga duoyi bad qiluvdilar ozor bergandan keyin shu vaqtda o'lib yiqildi bu kishini vafot qilgan vaqtlarida yonlarida ilgari bu kishida yo'q bo'lgan bir necha kafanlarni topishdilar ular kafallar olib borishsalar ko'mish qabr kavlashmoqchi bo'lsalar shunday qattiq bir tosh bo'lgan joyda u hech kim yo'q joyda u kishiga qabr ham tayyor edi dafn qilishdilar shu yonlardagi paydo bo'lib qolgan kafanga kafanlashib bu ham tobiinlarga bo'lgan ba'zi bir karomatlar haqida Shun bilan birga biz so'zimizni oxirida abu ali juzjoniy karomatlar haqida bu kishi shunday degan ekanlar kun toliban lil istiqoma va la taliban lil karoma fa inna nafsaka munjabilatun ala talabil karoma va robbuka yatlubu minkal istiqoma sen Allohning yo'lida to'g'ri yurishlikni talab qiluvchi bo'lgin. Sen karomatni talab qiluvchi bo'lmagan chunki nafs doim karomatni talab qiladi mana shu yerda o'tirgan kishilar hammasi bir karomat ko'rsatsamda hammasi islomga kirsa deb turadi yoyinki bir dushmanimni essam deydi nafs doim karomatni talab qilishlik bilan yaratilgan tabiati nafsning shunday demak rabbing bo'lsa sendan ollohni yo'lida rabbingni yo'lida to'g'ri yurishligingni talab qiladi rabbing talab qilgan narsani qo'yib nafsing talab qilgan narsa orqasidan yurmagin dedilar bu so'z hammamiz uchun ham ibrat bo'lmoqligi kerak shu bilan birga biz karomat avliyolarning karomatiga unashligimiz bilan birga qiyomatda karomat ko'rsatmaganimizdan so'ralmaymiz birodarlar shuni ham bilishimiz kerak lekin ko'p odamlar hozirgi vaqtlarda karomat deb odatdan tashqari sodir bo'lgan ishlarning orqasidan ketib dindan chiqqan odamlarni ham hurmatlab yurishadilar hech qachon odatdan tashqari ishlarning sodir bo'lishligi u odamning ulug'ligiga dalolat qilmaydi birodarlar abdul malik ibn marvon davrida shomda horisu damashqiy degan odam chiqdi va o'zi har xil odatdan tashqari holatlarni ko'rsatdi va payg'ambarlikni da'vo qildi bu shunday odatdan tashqari ishlarni ko'rsatdiki ba'zi odamlar bu kishini oyog'iga kishanlar solardi kishanlardan chiqib ketaverardi shamshirlar bilan urishardi bu ta'sir qilmasdi odamlarga havoda otda uchib yurgan odamlarni ko'rsatardi bular maloikalar deb qo'yardi mana bu payg'ambarlikni davo qilgan kim payg'ambarlikni davo qilsa islomdagi jazosi qatl qilinadi birodarlar abdul malik ibn marvon qatl qilishlik uchun odam jo'natdilar shunda qatl qilishlik uchun shamshirni urishganda ham u shamshir ta'siri bo'lmadi birodarlar agar shunaqa odam chiqib qolsa hozir odamlar hammasi orqasidan ketadi abdul malik ibn marvon aytdilarki ollohni ismini aytib uringlar dedilar Allohning ismini aytib, urishi bilan o'ldi. Dajjal ham birodarlar odatdan tashqari ishlarni ko'rsatib odamlarni adashtiradi. Shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Demak, odatdan tashqari ishlarni biz shaytoniy yo shaytoniy emasligini bilmoqligimiz kerak. Qanday bilamiz? Agar asosi degan islomga muvofiq hayot bilan takror aytamiz, tavhid asosida bo'lgan solih kishidan sodir bo'lgan ishnigina biz karomat deymiz bo'lmasa biz uni shaytoniy holatlar deymiz biz bu bugungi darsimiz bilan shuni takror aytamizki ahli sunnat va jamoat e'tiqodotidagi kishilar valiylarning karomatlarini isbot qilishadi qur'oni karimdagi bayon qilingan karomatlarni sahih deb e'tiqod qilishadi va sahobalar tarafidan xabari mutavotir bilan kelgan karomatlarni sahih deb e'tiqod qilishadi tobiinlardan kelgan karomatlarni sahih deb e'tiqod qilishadi va solih tavhid ahli tavhiddan sodir bo'lgan ishlarni ham alloh subhanahu va taolo bularga takriman hurmatan shunday odatdan tashqari karomatlarni muyassar qilib berishligi mumkin deb e'tiqod qilishadi. Ammo ular solih bo'lmagan odamlardan sodir bo'lgan ishlarni shaytoniy holatlar deb bilishadilar. Shuning uchun biz yana darsimizni avvaliga shuni qaytmoqchimizki, ashoblar haqida bu rivoyat qilingan bularning g'ayiblarga bo'lgan iymonlari haqida muttaqillarning birinchi sifati g'ayibga iymon keltirishlik ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. chunki moddiy falsafa zahari ostida ko'p odamlar g'aybga iymon keltirishlikdan ular aqllarga to'g'ri keltirishlikka muvofiq bo'lishligiga harakat qiladigan odamga aylanib qolishganlar shuning uchun biz rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahih xabar sobit bo'lgan bo'lsa g'aybga xabarlarga iymon keltiradigan ahli sunnat va jamoat e'tiqodidagi kishilarmiz deb bilmoqligimiz kerak g'usl qilishlikda har bir a'zoda suv yetishligi shart buni bilamiz endi ayol kishi suvni sochini ostiga yetkazishligi shartmi yo'qmi degan savol qildilar uzrli holatdan keyin pok bo'lgandan keyin ayollar sochlarini yozishlari kerak bo'ladi ammo g'usl vojib bo'ladigan soatda keyin g'usul qilsa sochini tagiga suv yetishligi albatta shart lekin o'rilgan qismiga suv tegmasa ham bo'laveradi asli sharga sochning asliga suv tegishligi albatta shartdir asli shar deb boshiga tegib turgan qismlarni hammasini soch deyiladi o'rilgan sochlarni bunga hammasiga suv tegishligi shart emas Bu yerda bir odamlar taloq masalasidan savol qilyapti. Masalan, taloq lafzini aytmasa-yu, senga javob desa, shun bilan ham taloq bo'ladimi? Desa, shuni aytamizki, senga javob deb aytgan odam nima maqsad bilan aytdi deb so'raladi. Taloq maqsad qildim desa, taloq bo'ladi. Taloq maqsad qilmadim desa, taloq bo'lmaydi. Hech narsani maqsad qilmadim desa ham taloq bo'lmaydi. Bir siyosat uchun aytib qo'ydim desa. Bir savollar berilibdi birodarlar. ilm o'qiyotganlarga juma namozi farzmi yoki farz emasmi debdi bu savolning javobini aytganmiz dorul islomda allomalarga ham omilarga ham juma namozi farz birodarlar bu umuman dorul islom bo'lmagan joyda juma namozini farzligida ixtilof bor bu juma namozi asli ilmli odamga farz emasdan boshqa albatta shu odamlarga farz bo'ladi lekin Biz masalan juma namozini farzligi, farzmasligi haqida Dorul Islom, Dorul Kufr haqidagi masala Dorul Islomda hammaga farz bo'ladi. Dorul Islom bo'lmagan joyda hammaga farz bo'lmaydi. Buni tushunishimiz kerak. Lekin juma namozini o'qilishlik bilan farz ado topadi. Sayyoralarda ketayotganda qiblani ajratsa bo'ladimi, ajratishimiz shartmi degan savollar bo'lyapti. qiblani mana hozirgi jihozlar bor qiblani ajratishlik shart bo'ladi birodarlar meda nevaraga zakot bersa bo'ladimi deyapti nevaraga zakot bersa bo'lmaydi kelinga zakot bersa bo'ladimi degan savolga kelinga zakot bersa bo'ladi o'g'li vafot qilib ketgan bo'lsa keliniga nafaqa berishlik vojib emas nevaralarga nafaqa berishlik vojiblardan hisoblanadi nafaqa vojib bo'lgan kishilarga zakot bermaydi bir kichkina savollar bo'lyapti birodarlar biz mana shunaqa savollar berilmasin sunnatga amal qilsak qarshilik bo'lyapti deydi endi sunnatga amal qilishlik bo'lsa qarshilik bo'ladida boshqa gap bo'lmaydi birodarlar payg'ambarlarga payg'ambarlarni hammalari shu shu yo'l o'zlari yo'llarga chaqirganligi uchun qarshilik ko'payganda bo'lmasam ja ular katta odamlar edi hurmatli odamlar edi qarshilik bilan ishlamaydi oldin sunnatmi sunnat emasligini bilib oling sunnat ekanmi siz birov qarshi qarshilik qilayotganligini ham sezmaydigan darajada amal qilib yuravering taloq to'g'risida iltimos yo'q demay shunga javob bersangiz debdi masalan agar ayoliga yo'qol uyimdan degan so'zlar bo'lsa qo'ydim degan bo'lsa qo'ydim degan bilan taloq qildim farq qilmaydi birodarlar unda albatta taloq oladi qo'ydim degan so'z bo'lsa unda taloq bo'ladi yuzga urushli mumkinmas boshqa o'ringa urmay qo'yaversin birodarlar yana mana darsimizga oid savol o'tdi mo'jiza nimayu sehr nima mo'jiza payg'ambarlardan sodir bo'lgan narsa mo'jizadir payg'ambar emas bo'lgan odamlar kazzob muttaham odamlardan shunaqa folbin shulardan sodir bo'lgan narsalar sehr bo'ladi sehr hech qanday bir mohiyati o'zgarmaydi masalan bitta kaltakchani e'lon qilinsa bu kaltakcha o'zi kaltakcha sizga u ilon bo'lib ko'rinyapti xolos keladi hayollanadi shunday bo'lib ammo mo'jiza mohiyati o'zgaradi u kaltak ilonga aylanadi u ilon u kaltak emas keyin ilonlikdan qaytib kaltak bo'ladi mohiyat o'zgaradi birodarlar va valilardan sodir bo'lgan narsa Allohni do'stlaridan sodir bo'lgan narsa karomat bo'ladi. Bu kofir bunaqalardan sodir bo'lgan narsa hozirgi zamon istilohlari bor, o'zingizlar bilasizlar, sehr, arab tilida istidroj deydi. U ham bir noumid qolmasin, bu ham bir hayotda bir nima bo'lsin deb Alloh taolo ba'zi kofirlarga ham ba'zi imkoniyatlar beradi. Shu u istidroj deyiladi ularga. Sehr ham shuni jumlasidan bu. Dedi, albatta jinlar ham Alloh subhanahu va taoloning mukallaf bandalari, ularni musulmon kofirlari bor, musulmonlar Alloh taolo o'zi ularni jannatga daxil qiladi, kofirlari azoblanadi. Nega bir kishi oddiy bo'lsa ham endi savolimizga javob bersak debdilar. Xo'p, mayli. Oldin tushgan har xil suratlar bo'lsa nima qilish kerak yoki yoqib yuborsa ham bo'laveradimi? deb shuni savol qildilar. birinchi o'zidan keyin shuni shirkka ehtimoli bo'ladigan bo'lsa yoqib yuborsin bo'lmasam uni ehtiyot qilib masalan o'zi bir osib qo'ymaydigan bo'lsa tursa bo'laveradi lekin uni yoqib yuborishlik bilan undan qo'rqmasin qur'oni karimni yaramaydigan bo'lib qolsa ham yoqib yuborsa bo'laveradi masalan yaramaydigan bo'lib qoladigan holatlar bor uni boshqa yerlarda xorlanib qolishidan yoqib yuborsa bo'laveradi ho'p ko'plari onamiz betob dedilar dadamiz ham betab deganlar ham bor ekan alloh subhanahu va taolo hamma ahli islom bemorlarga alloh shifo bersin alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga ilm bersin alloh subhanahu va taolo va qarzdorlarga alloh taolo najot bersin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin darsimizni davomli qilsin islom hukmlariga amal qiladigan kishilardan qilsin sunnatlarga amal qiladigan kishilardan qilsin bid'atlardan saqlanadigan kishilardan qilsin allohu akbar